ولله الحمد يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات ثم قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العزه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ili waislamu waja wa allah ninakuhusieni pia nausia nafsi yangu kumcha allah subhanahu wa taala katika mapenzi ya allah subhanahu wa taala na neema zake juu yetu kutujalia kuikamilisha saumu ya ramadhani mwezi wenye kheri uliopita na kuukamilisha mwezi huu kwa ibada Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ndani ya Qur'an enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mkamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam mmefaradhishiwa ibada ya funga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni masiku machache yenye kuhesabika walillahi alhamdu bimannihi wa karami tumepokea mwezi wa ramadhani na tumefunga katika mwezi wa ramadhani na mapungufu yetu ni makubwa na jitihada zetu katika ibada ni dhaifu tunaomba msamaha kwa allah subhanahu wa taala na tunarejea kwake na kutubia juu ya mapungufu tuliyokuwa nayo ayuha almuslimuna ibadallah lengo la saumu ni watu kubadilika na watu kuifikia takwa jambo ambalo litawapelekea waja kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala wapate kufanikiwa katika maisha ya dunia na pia wapate kufanikiwa katika maisha ya akhera maisha walioishi waislamu katika mwezi wa Ramadhani ni maisha wanatakiwa kuyaishi baada ya Ramadhani, na wale walioyaacha maasi katika Ramadhani wasiyaanzishe baada ya Ramadhani, kwani yule waliyemwogopa Ramadhani bado yupo na ataendelea kuwepo, na wale walioacha maasi kwa ajili ya Ramadhani, Ramadhani imeondoka na haiwezi kuwasaidia. Ayuha almuslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia anatutakia wepesi na wala hatutakii uzito na hakuna uzito aliotuwekea ametoa nafasi ametoa ruhusa kwa wale waliokuwa wagonjwa na wale waliokuwa safarini kufungua na kulipa baada ya Ramadhani na wale wagonjwa kulipa baada ya Ramadhani huu ni wepesi na ibada ya funga ina kheri nyingi kwetu sisi Wajibu wetu ni kuendelea na ibada baada ya Ramadhani. Wajibu wetu ni kuendelea kuwa wakarimu baada ya Ramadhani. Rawa al-Imam روى الإمام الترمذي والحديث حسن كما حسنه شيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه amepokea hadithi ya Imamu At-Tirmidhi wal hadithu hasan kama alivyoisimulia sahaba علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا أسيمم توم صلى الله عليه وسلم حقيقة كتكبيبه كنا في يومبا من دراجة يا هل يجو ترى بطونها من ظهورها ينونكان مجنغو يالي نفي يومبا فيلي ناني ukiwa katika upande wa nje wa dhuhuruha min butuniha na ukiwa nje unaona kwa upande wa ndani yake vyumba vimepambwa katika daraja ya hali ya juu na mazingira yamepambwa katika hali ya juu faqama arabiyun faqal akasimama mmoja katika waarabu akasema liman hiya ya rasulullah hivyo vyumba vya daraja ya juu kiasi hicho ni kwa ajili ya nani yeye mtume wa Allah qal akasema mtume sallallahu alayhi wasallam liman ataba alkalama kwa yule ambaye ataendelea kuwa na lugha nzuri akawa na maneno mazuri kuzungumza na watu akawa ni mtu laini na ana matamshi yenye kuridhisha amejiweka mbali na lugha mbaya na lugha za matusi na kejeli wa at'ama at'ama na akalishiza vyakula akawa mwepesi wa kuwasaidia watu kuwapatia riski kupata chakula na kuwapatia njia za wepesi katika kuwasaidia kwenye maisha yao ya dunia wa adama siyama na akadumisha ibada ya saumu akawa ni mtu anayependa kufunga na imeondoka ramadhani na saumu zinaendelea siku za Jumatatu, tatu, masiku meupe, siku za Alhamisi, zote hizi ni ibada. Watu waendeleze ibada ya saumu. Waqama billaili li, waka, wasalla lillahi billaili wannasu niyam, akasali kwa ajili ya Allah wakati wa usiku na watu wakiwa wamelala. Vile ulisimama katika Ramadhani ukasimama katika tarawehi ukakesha endelea baada ya ramadhani ili ukapate hayo majumba mazuri aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslimuna ibadallah enyi waislamu waja wa Allah tunaikamilisha ibada kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na shukurani kwanza moyoni kwako utambue ni nani unayemshukuru naye ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuneemesha katika neema kubwa ya Uislamu na neema kubwa ya sunna na akakujalia ukaifunga Ramadhani na kuimaliza Ramadhani lakini pia umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wako kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaja neema zake na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo vyako ukadumisha taa ukaendeleza kheri ukaendeleza ibada baada ya kuwa Ramadhani imeondoka na ikawa ibada zako hazikuwa kwa ajili ya Ramadhani ibada zako ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kushukuru kunazidisha neema kushukuru kunaongeza neema kushukuru kunaifanya neema uliopewa ibaki kwako na iendelee kudumu kwako na ni wachache wenye kushukuru tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika waja wenye kushukuru wale waliopewa wakashukuru na walioneemeshwa wakazitumia neema zao vizuri ayuha almuslimuna ibadallah enyi waislamu waja wa Allah tunaishi katika ulimwengu anasa zimekuwa nyingi na vishawishi vya kuingia kwenye anasa ni vingi. Wakiwa watu wanatangaza idi, wengine wanatangaza kwenda kwenye maasi. Ayuha almuslimuna ibadallah, musiifungua Ramadhani kwa maasi, musihudhurie katika viwanja vya maasi, musiwapeleke watoto wenu kwenye maasi msiwapeleke wake zenu kwenye maasi mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala na dumuni katika ibada na starehe katika dunia hakuna ikazidi starehe ya akhera vumilieni dhiki ya dunia muende mkaiti mkaishi maisha mazuri ya akhera muende mkanufaike katika maisha ya akhera muende mkasalimike na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala fala taghurrannakum alhayatud dunya yasiwadanganyeni maisha ya dunia, wala yaghurannakum billahi lgharur, na wala asikudanganyeni kwa mola wenu mdanganyaji shaitani, akawapeleka katika maasi baada ya Ramadhani. Ayuha lmuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah katika vitu waislamu lazima tutahadharishane ni katika zama kama hizi na katika wakati kama huu wa furaha watu hufurahi wakavuka mipaka ya furaha badala ya kubakia kwenye taa wakaingia kwenye maasi utakapochukua watoto wako ukawapeleka tabora hoteli waende wakacheze waende wakasikilize miziki wewe umeangamiza familia yako kwa mikono yako na Allah atakuuliza siku ya kiyama na atakuadhibu juu ya hilo ya ayuha alladhina amanu enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullah muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala waltanzur nafsu ma qaddamat lighad kila mmoja wenu nafsi yake ichunguze na iangalie nini imetangulisha kwa ajili ya kesho kesho ni kiyama na kesho sio mbali mauti yanakuja ghafla na maandalizi hayatoshi ibada zako bado ni dhaifu, kwa nini ukaufungue mwezi wa Ramadhani na kuipeleka familia yako kwenye maasi? Watoto na wake ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo Allah amekupa, na Allah anasema thumma latusalunna yaumaidhin ani naim, na kisha mtaulizwa, lazima mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunako neema mlizopewa. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah sisi waislamu vijana na watu wazima tuna haja na ulazima wa kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mwaiona hii dunia na mwayaona haya mazingira ya dunia na mwayaona majengo na barabara zake kuna watu wamezisimamia barabara zikawa nzuri mkatembea vizuri majengo kuna watu wamejenga mkaishi vizuri Dunia imesimamiwa na watu wake, na dunia itapendeza kwa watu, na dini inahitaji kusimamiwa na watu wake, na watu wake ni wewe na mimi. Tuisimamie dini ya Allah na Allah atayasimamia maisha yetu. Walisimamia waliokuwa kabla yetu, utajo wao mpaka leo ukabaki katika dunia, na waliacha kusimamia waliokuwa kabla yetu, hawakumbukwi pamoja na ufalme waliokuwa nao. Aina hum wa qurunun baina dhalika kathira ayuha almuslimuna ibadallah enyi waislamu waja wa allah nakuhusieni nausia nafsi yangu kudumu katika taa kulazimiana na taa kulazimiana na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuvumilia na kusubiri juu ya yale yanayokupata katika maisha yako. Usiharibu akhira yako kwa sababu ya kutengeneza dunia yako. Idumishe akhira yako na uishike dini yako na uitunze dini yako fala tamutunna illa wa antum muslimun msife ila hakikisheni mnakufa katika uislamu uislamu sahihi aliofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akhiran wa kumalizia khutba nawaelekea wanawake enyi wanawake nyie ndio walezi wa watoto nyie ndio waangalizi wa familia nyie ndiyo vitulizo vya wanaume. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni akajalia utulivu wa wanaume kutoka kwenye miili yenu. Nyinyi sababu ya wanaume kupata utulivu, msiwe sababu ya wanaume kupata tabu. Ihifadhini dini yenu, dumuni katika ibada zenu, mtiini mola wenu na muwatii waume zenu, kuweni na umakini katika utekelezaji wa ibada zenu. Hii dunia ni maisha mafupi, msione kubakia katika dini ni kuwa nyuma. Kubakia katika dini ndiyo fahari ya mwanamke, kuvaa hijabu ndiyo heshima ya mwanamke. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alipokea alimamu Muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema sallallahu alaihi wasallam صنفان من أهل النار لم أرهما مكون يا واتو نوات ومتون سيواونا رجال معهم سيات كأثناب البقر يضربون بها الناس كون لقوانزا ونومة ونبكورة ونوبيد يوات بلا مكوسة نهاوا نديونغوزي مظالم نوتوالى ونوفن ظلمك وريزاو نديونغوزي ونوظلوم وريواو كشمتوم يكسيمة ونساء ونساء Kundi la pili la watu wa motoni ni wanawake kasiatun wamevaa nguo ariyatun, lakini wako uchi, wamevaa nguo miili yao inaonekana, wamevaa nguo nusu ya miili yao imefunikwa na nusu ya miili yao iko uchi. kasiatun ariyatun, wamevaa nguo lakini wako uchi. Ruusuhunna kaasnimati lbukti lmaila, vichwa vyao vimesukwa mfano wa nundu za ngamia, yani Mwanamke nywele zake ameweka nundu juu ya kichwa chake kama lilivyo nundu mfano wa mgongo wa ngamia ambao una nundu limezidi kwenye mgongo wake. Na wanawake leo wamesuka nywele za ajabu, wanavaa mitandio ya ajabu, wanavaa vibanio vya ajabu, kana kwamba mtu ana vichwa viwili. Hii ni ishara ya mwanamke wa peponi, mwanamke wa motoni, na hii ni ishara mbaya. Usifanye hivyo, yeye mwanamke wa Kiislamu. ala ruusihinna kaasmati albukti almaila hawa mtume anasema la yadkhulna aljanna mailatun mumilatun wao wameingia katika maasi na wanawashawishi wengine kuingia katika maasi la yadkhulna aljanna wanawake hawa hawataingia peponi wala yajidna rihaha na wala hawataisikia harufu ya pepo kwa nini ujiharamishie kuingia peponi kwa sababu ya kuambia watu wakupende kwa sababu ya kuonyesha uzuri wako kwa watu muhifadhi mola wako ihifadhi dini yako na uhifadhi heshima yako ewe mwanamke wa Kiislamu iangalie nyumba yako itunze nyumba yako iheshimu nyumba yako na Allah subhanahu wa ta'ala ataibakisha heshima yako ايها المسلمون عباد enyi waislamu waja wa allah tunamuomba الله subhanahu وتعالى kwa majina yake matukufu na sifa zake zilizokamilika atujalie katika waja wake waliokuwa wema atukubalie saumu zetu atukubalie swala zetu na visimamo vyetu atukubalie sadaka zetu na atusamehe makosa yetu hakika yeye ni mbora wa kusamehe na ni mwingi wa msamaha kwa waja wake nafasi ya mwisho ni nafasi ya sadaka zetu. Tunaendelea na ujenzi wa markazi, tembeleeni markazi. Tunahitaji ukamilifu wa markazi ili harakati za durusi za kielimu ziendelee. Wajengaji ni nyie na watoaji ni nyie, na mnachotoa hakipungui na mali haipungui kwa kutolewa sadaka. Tunamuomba Allah akunjue nyoyo zenu aifanye mepesi mikono yenu katika kuibeba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atoe sadaka yake, kila mmoja atoe alichopewa na Mola wake. Liyunfik dhu sa'atin min sa'ati, atoe mwenye wasaa kwa wasaa wake, mwenye nafasi ya kutoa atoe, aliyekunjuliwa na yeye akunjue. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah na yule ambaye riski yake ni ndogo hana basi atoe hicho kidogo alichopewa na Mola wake apunguze kidogo na atoe kwa ajili ya Mola wake unachokitoa utakivuna siku ya kiyama mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah mfano wa watu wanaotoa mali zao katika njia ya Allah kamathali habba ambatat sab'a sanabila في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أيها المسلمون إيني وإسلام tunamuomba الله سبحانه وتعالى ta'ala ajalie wepesi katika تليوناي tulionayo لي وزيتو katika mambo ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال جزاكم الله خيرا